Ja. Hm, ja, det er et godt spørsmål. Jeg veit ikke, Jonny. Eh, ideen kommer litt etter å ha hørt på en del podcaster, da. særlig da cash-relaterte podcaster som fins ute i verden. Podcasher, geosnippet osv. Det gjør det. Eh, men eh, ja, så er det jo en dansk en, og så er det jo en ny norsk en. Eh, ja. Og det er, det er, jo kjempebra. Det er jo morsomt å høre på. Veldig, veldig artig. Eh, Kasimaya gjør en god jobb der, syns jeg. Mm. Mm. Og så er det, det er et relativt stort cashemiljø i Norge. Engasjementet er jo kjempestort. Ja og ser en på de sosiale mediene, så er det ganske oppheta diskusjoner om eh, cash-relaterte ting. Mm. Ja. Da må de ta kontakt. Og det er ja. Det er så mye som skjer eh, rundt i de lokale cashelagene. Og jeg syns i hvert fall det er veldig spennende. Eh, dessuten er geocaching noe veldig mange ikke-cashere også har hørt om. Da. Jeg syns veldig mange kjenner en del cashere, eller de sjøl har vært med og casha tidligere. Så jeg syns grunnlaget for å starte opp en egen geocaching-podkast eh, dedikert ja, til cashing, jeg tror det er en god idé. jeg. Mm. ja. Mm. Mm. En eh, skikkelig gavepakke til, <laughs> til cashere. <laughs> Nei da. Eh, men jeg har jo ganske liten erfaring med å lage en podkast òg, Jonny. Det må jeg innrømme. Ja. ja. Det er, meg, eh, så å si avhengig av eh, tilbakemeldinger. Mm. mm. Det er jo litt Mhm. Ja. Ja. Det vil vi legge ut eh, fortløpende. Eh, det er jo litt skummelt å lage noe sånn og publisere det eh, slik over nettet. Men eh, både jeg og du, Jonny, syns jo dette er moro å holde på med, da. Mm. Og jeg tror vi hadde angra om jeg ikke hadde gjort dette. Mm. Ja. <laughs> ja, men du er jo kommet deg, da. <laughs> ja. ja. Men jeg syns definitivt du er på rett vei. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, det er det. Det er det. Så eh, sånn sum summarum, så etter litt idémyldring og testing, så er vi i gang da, Jonny. De kan eh, ja, de kan høre altså på den første episoden av Geo på Norge. Og vi er jo litt letta over å endelig være i gang. Og så er vi veldig spente på fortsettelsen, da. Mm. Det er det. Det er eh, eh, er, det, er det noe dere lyttere vil høre om eller på? Og ideer og Ja, kom med det. Men jeg ønsker jo at dette skal være en podkast eh, som tar litt tempen på geocaching i Norge. Eh, og ønsker å gi dere som lytter, på følelsene av å være litt ute i felten og cashe når dere kan høre på oss, eller ja eh, At de kan føle de kan være litt med oss, da. Men jeg ønsker i hvert fall å ha med lytterne. Ja. Mm. Mm. Har vi nevnt uh, mailadressa vår? geopodnorge.gmail.com. Mm. Mm. geopodnorge.gmail.com. Ja, vi gjør det.